Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Skan raidījums ielūdz Grigors skola pie mikrofona mācītājs Artas Druvietis. Kā parasti sāksim mūsu raidījumu ar aktualitātēm par to, kas jauns Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā, par pasākumiem, kuros arī jūs visi esat aicināti piedalīties. Otradien, 2021.30. skolas kapelā slavēšana, kuru vadīs skolas kapelāns Mareks Ignats. Ceturtdien studenti dosies uz dažādām kalpošanas vietām. Piektdien, 2015. kapelā skolas dievkalpojums. Mīļi aicināti visi interesanti. Skolas mājaslapā atjaunota asociācijas lapas sadaļa. Tur var uzzināt, kas ir skolas asociācija un ko tā dara, kā arī iepazīties ar skolas draugu un atbalstītāju informatīvo izdevumu durvis. Iepriekš piesakoties, ik viens interesants var piedalīties lekcijās kā brīvklausītājs. Par citiem pasākumiem un aktivitātēm kas ieplānotas Svētā Gregora skolā tuvāko mēnešu laikā, var uzzināt Gregora skolas kalendārā, kas pieejams skolas mājas lapā. Mājaslapas adrese www.gregors.lv. Sīkāka informācija par Gregora skolu var iegūt arī zvanot pa tālruni 6 382 2403 vai rakstot uz e-pastu skola at gregors.lv. Dievs tā mīl pasaulī, ka viņš dod savu dēlu vienīgo. Lai neviens, kas viņam tic, nepazūro, bet iemanto dzīvi mūžīgo ka Dievs tā mīl pasaulī, ka Viņš dod savu dēlu vienīgo, lai neviens, kas viņam tic, nepazūd, bet iemantot. bet iemantulā, dzīvi mūžīgulā, tas iemantulā, dzīvi mūžīgulā, nāc iemantulā, dzīvi mūžīgulā. Šis mācību gads Gregoras skolā ir iesācies ļoti īpašs ne tikai tiem, kas šajā gadā ir skolas studenti, bet šis gads ir ļoti īpašs vēl vienam, es teiktu, ļoti īpašam cilvēkam - mūsu skolas jaunajam kapelānam, mācītājam Marekam Ignatam. Interesanti, ka viņš ir ne tikai mācītājs un ne tikai nu jau arī skolas kapelāns, bet viņš vienlaicīgi ir arī kādreizējais skolas absolvents. Sestajā Gregoras skolas mācību gadā viņš bija tas, kurš šeit mācījās un ar ko ļoti daudzas lietas arī viņa dzīvē iesākās tieši šeit, šajā laikā. Mums būs iespēja dzirdēt par to vairāk viņa liecībā, bet vēl viena lieta, ļoti īpašs notikums, ko mēs esam piedzīvojuši šajā laikā, nu pat nesen bija Gregors skolas vasaras rekolekcijas. Kad es pats mēģinu tā skatīties atpakaļ un domāt, kas šajā laikā notika, es varu tikai brīnīties, cik, cik daudz, tik īsā laikā Dievs var izdarīt. Caur visām šīm lūkšanām, aizlūkšanām, lekcijām, visu, kas notika šajās divās rekolekciju dienās, kur bija sabraukuši cilvēki no visas Latvijas, cik daudz dieva gudrības, dieva atziņas, pat atklāsmes, cik daudz viņa klātbūtnes mēs visi varējām šeit saņemt. Tādēļ šos divus priecīgos jaunumus, šos divus priecīgos notikumus saliekot vienā, mums būs iespēja šajā redzījumā dzirdēt gan vairākas aptaujas ar kādiem cilvēkiem par rekolekcijām, kas viņus īpaši uzrunāja, kas viņiem likās svarīgs un iegūts šajās rekolekcijās, Un jums būs iespēja dzirdēt arī interviju ar mācītāju Mareku Ignatu. Gan par viņu tagad jauno kalpošanas skolā, gan arī par visu tālāko ieceri vai domu, kādu viņš uz to skatās. Šis mācību gads arī jums ir uzsācies īpaši. Pastāstiet, kāda ir jūsu saistība ar Gregoru skolu? Nu, Gregoru skolā šajā mācību gadā es uzsāku savu kalpošanu kā kapelāns. Un kādēļ tieši šeit saldū? Kādēļ tieši saldū? Es nezinu, kādēļ tieši saldu, tāpēc, ka droši vien, ka saldu ir Gregors skola. Bet, um, nu jā, tas, tas sanāca tā, ka, nu, var teikt, ka Dievs man piespēlēja to kalpošanu, jo mēs ar Artu esam ap divu misijas komisijā. Un es kaut kā skatījos, ka Arts ir tāds šausmīgi pārslogots, un es viņam saku, nu, kā es tev varu palīdzēt. Nu, un Artim, Artim uzreiz bija ideja galvā. Jūs pats arī esat bijis šīs skolas students. Vai tas palīdzēja saprast jūsu aicinājumu būt par mācītāju? Noteikti, noteikti, bet uh, tas bija viens no tādiem faktoriem, jo es nonācu skolā īsi pēc iesveicis mācības un, un biju tāds ļoti jauns, kā saka, tikko jaunatgriezts kristietis, bet skolā tas man ļauj domāt, lūgt, komunicēt ar Dievu, arī ar cilvēkiem un saprast, ka tas ir tas aicinājums. Un kādas ir sajūtas pēc šiem gadiem atgriezties Gregors skolā, bet nevis kā studentam, bet kā kapelānam? Nu, sajūtas ir tādas, ka ļoti, ļoti gribētos būt studentam. <laughs> Kāpēc? Tāpēc, ka tad var baudīt, bet kapelānam vairāk jāsaspringst ir, nu, kā likt studentiem vairāk baudīt to savu laiku. Un kas šeit ir izmainījies visvairāk par šiem gadiem? Nu, skolā, kas ir izmainījies, daudz nekas īstenībā nav izmainījies ir nomainījies skolas redzējums un virziens, bet viss tā skolas dzīve, varētu teikt, viņa bišķiņ tāda, nu, ja mēs vairāk dzīvojamies pa skolu, tad šeit ir izbraucieni un, un prakses un vairāk tāda praktiska palikusi vairāk tā skola. Vai atcerieties, kāda toreiz bija sajūta, kad bija jāatgriežas reālajā pasaulē pēc mācību gada? Nu, tur bija tā, ka nu, ļoti patīk tā skola, bet eh, tie deviņi mēneši bija tik piepildīti, un vienbrīd bija doma, ka varētu taisīt divgadīgu skolu. Tad kādiem studentiem piedāvāja arī palikt otrajā gadā, un tad es arī par to domāju, bet es nezinu, kaut kā lūdzot un domājot par to, kaut kā tomēr bija tā sajūta, ka nu, te ir tas laiks beidzies un ir jāiet tālāk. Un kā ir ar bijušiem studiju biedriem, vai turpināt tikties? Ja, nu tā mērķiecīgi nesanāk, bet um, tā nejauši ļoti bieži satiek ik pa laikam kādu. Bet, nu, tikko kā beidzis to skolu un, un, un ka bija kaut kāda pasākuma, tad mūs tur saukāja pa Gregoriešu branžu un viss, kas bija tur absolventi un, un mans studiju biedri, tad mēs visos pasākumos viens otru satikām un tam mums bija gārs runas un gāja garām cilvēki, nu jā, tie jau ir Gregorieši. Un varbūt atcerieties arī kādu spilgtu atgadījumu vai liecību no skolas ikdienas. Mums bija rekolekcijas ļoti tādas, nu, daudz apmeklētas. Un vienās rekolekcijās, kas bija īpaši apmeklētas, ja nemaldos, bija pārpa 200 cilvēkiem, Studentiem vairs nebija kur palikt, jo viss istabiņš bija pilns, biblioteka bija pilna, un tad mēs gājām lejā gulēt kurtuvē. Tur kurtuvē salikām madraču, un tam mums tur bija jautra dzīve. Kā mainījās jūsu pasaules redzējums pēc gada, ko pavadījāt Gregors skolā? nu, pamatīgi, jo visa vērtības skala, var teikt, apgriezās ar kājām gaisā. Es pirms tam biju studējis fiziku un, un domāju kaut kādu biznesu uzsākt vai vēl kaut ko tādu. Tad, kad gāja gads uz vidi, es sapratu, ka tam nekam nav jēgas, un tikai es mēģināju sev iedomāties, ko tad es tālāk varētu darīt un kādā jomā tad es varētu būt. Es nekur pilnīgi nevarēju sevi ieraudzīt, jo man likās, ka tas ir, nu, tam nav tik liela vērtība, ka kalpot, nu, dievu druvā ar vārdu. Un es domāju, ka tas ir viens no tādiem lieliem faktoriem, kāpēc es aizgāju uz Lutera akadēmiju. Un vai jutāt, kad izmainās cilvēka attieksme pret jums? No vienas puses ļoti nomainījās cilvēki ap manīm, <laughs> bet uh, attieksme daudziem cilvēkiem bija tāda attieksme, nu, es pēc tautības esmu čigāns, un čigāniem ir tāda, nu, kā saka, kolektīva domāšana. Viņi skatās, ko pārējie domā, un tā viņi arī tā kā grib pieslieties. Un tas bija tāds neordinārs gadījums, jo neviens čigāns, nu, vismaz Latvijā nav kļūst par mācītāju, un tagad viņi nezina, ko domāt. Vai teikt, ka tas ir labi, vai teikt, ka tas nav labi. Un tad viņi tā bailīgi, bailīgi, tā kāds tomēr, nu, saskatīja tajā, nu, ka tas ir baigi labi, un tad viss pēc tam nāca un teica, ka tas ir ļoti labi. Un, <laughs> un, un īstenībā, jā, viņ, viņa tā cieņa pret to. Es zinu, ka jūs vadat arī slavēšanas grupas. Pastāstiet, lūdzu. Slavēšanas grupas, jā, bet tas viss arī, nu, var teikt, pat saistīts ar skolu, jo skolā es tur iemācījos pāris akordus spēlēt, un tad, kad beidzās skola, man ļoti pietrūka šīs regulārās lūkšanas, un um, mums tas jauniešu darbs, nu, nebija, tur mēs bijām pāris jaunieši, Un vienkārši vakaros, darbdienās, katru vakaru astoņos es gāju uz baznīcu un dziedāju dziesmas un taisīju vakaru lūkšanas. Un tādā veidā tas viss attīstījās, ka bija vēl kādi jaunieši, kam patīk tās dziesmas, un tā lēnām radās grupa. Un tagad jau ir, es pat nemaz neatceros, cik sen, jau kāds 6-7 gadi jau arī būs. Un kādi ir pēdējā laikā lielākie pasākumi, kur esat uzstājušies viskopā? Nu, vispār, ja būtu jāatcerās tie pasākumi, kur vien mēs neesam bijuši, es pat to nevarētu, un neviens arī to nav fiksējis. Bet, nu, tikko mēs bijām jauniešu dienās, lūkšana dienās, mēs esam arī spēlējuši. Nu, kur mūs aicina, tur vien mēs braucam. Mēs pat esam jau tagad izauguši līdz diviem sastāviem. Tik un tā ir noslogojums ļoti liels, jo draudzē ir daudz kalpošanas, kur, kur var ar grupu kalpot. Un jūs pats arī rakstat dziesmas? Jā, es, es diezgan daudz es sarakstīju, um, nezinu, pie 30 dziesmām. Un to jau jūs sākāt Gregors skolas laikā darīt? Jā, es Gregors skolā uzrakstīju savu pirmo kristīgo dziesmu, bet es pirms tam arī rakstīju dziesmas. Gregors skolā tas tā plašāk aizgāja. Nesen Gregors skolā atkal notika rekolekcijas. Kāda bija jūsu loma šajā pasākumā? Es vadīju vienu lekciju, Bet šīs rekolekcijas man bija pirmās rekolekcijas, kuras piedalījos arī kā lektors. Līdz ar to mēs ar skolas direktoru ļoti citīgi tur lasījām materiālus un kopā gatavojamies. Un tādā veidā man bija tas arī kaut kas jauns un, un kaut kas ļoti patīkams. Un kādēļ tieši tēma, draudzene un misija? Nu, es domāju, tas ir Nu, tā pašsaprotami, jo Gregors skola ir misijas skola, un tomēr visi cilvēki, kas šeit ir, nāk no draudzēm. Un lai tā saikne arī kaut kādā veidā būtu starp tām draudzēm un misiju. Ko cilvēki visvairāk iegūst no rekolekcijām? Kādēļ viņiem viņas vajadzētu apmeklēt? Pats vārds jau rekolekcijas nozīmē, ka mēs atkal savācamies kopā, un tad mēs domājam ļoti dziļi par kādu biblisku tematu, un, un bībelē, kā saka, rokamies iekšā, un, un ir ļoti daudz lūkšanas, un mēs nemaz nepamanām, cik daudz svētības mēs sevi uzņemam tieši nākot uz šādām rekolekcijām, un ik pa laikam kaut kas tāds ir ļoti vajadzīgs. Jūs minējāt, ka šīs nav vienīgās rekolekcijas, kurās esat piedalījies. Varbūt ir palicis atmiņā kāds īpašs spilgts atgadījums no rekolekcijām, vai kāds sludinātājs vai slavēšana. Jā, es esmu vairākās rekolekcijās bijis arī tad, kad es mācījos pats. Bet nu, tāds spilgts atgadījums sacerējos, ka man ļoti, ļoti uzrunāja vienas rekolekcijas. Ja nemaldos, tas bija par skābenēm un salspuķiem, ka bija tie divi tipi izdalīti. Un es tur arī ļoti tādu īpašu dievu klātbūtni piedzīvoju. Un, un viena no pirmajām tādām, jo, kā jau es teicu, es tur biju jaun, jaunatgriezis kristietis, un tas man kaut kā tā vairāk iespiedies atmiņā. Ir. Kas būtu tas, ko jūs šī gada studentiem gribētu sniegt? Man pat dažreiz prasa, kas tas ir kapelāns? <laughs> es saku, nu, tas ir tas, kas ap kapelu visu laiku grozās. Bet nu, nu, tas arī ir tas, ka ir svarīgi, ka studentiem ir pieejams mācītājs, ka viņi var izrunāties, ka var aizlūgt, ka var pieņemt grēksūdus, ka, nu, kas var būt pilnīgi studentu rīcībā, un tad, kad viņiem ir vajadzīgi, viņiem rodās visādi jautājumi no lekcijām, un kā tas tur ir, un kā tas ir bībelē, un ka mēs to kopīgi varam izrunāt un pavadīt laiku. Un nu tā, tādā veidā. Un kāda ir atsaucība no jauniem studentiem? Ļoti laba, ļoti laba. Paši nāk un paši, kā saka, uzprasās. <laughs> tas, tas ļoti, ļoti priecē, ka ir tā, tā droši un nekautrējās studenti. Kādēļ jūs aicināt mācīties nākošos studentus Gregors skolā? Kas ir tas lielākais ieguvums šeit? Es varbūt neteikšu par ieguvumiem. Ieguvums jebkurā gadījumā ir, bet um, es teiktu, ka Gregors skolā vajadzētu nākt mācīties tiem, kas jūt vai varbūt tās domā, vai kāds varbūt ir cits pateicis, ka ir misijas aicinājums, vai, vai, vai vienkārši deg par cilvēkiem, kas eh, vēl nepazīst Kristu, jo šeit ir tā vieta, kur tas cilvēks var par to plašāk uzzināt, vai vispār varbūt saprast šo savu aicinājumu, vai tas ir vai nav. Misijas skola. Kādēļ tu citiem ieteikt apmeklēt rekolekcijas? Tāpēc, ka šeit ļoti daudz ko var uzzināt tieši nu, par baznīcas sistēmu. Un tas man ļoti patīk, ka, nu, jā, ka mācītāji ļoti labi izskaidro un paskaidro, ka var arī uzdot jautājumus, kā tas viss notiek. Tādēļ, ka tā ir ļoti liela kopība, kopība ar Dievu, kopība, sadraudzība ar cilvēkiem, kas viņas apmeklē. Tā ir brīnišķīga iespēja slavēt to kungu, viņu pielūgt un arī uzzināt daudz ko jaunu vai arī varbūt tieši izprast teiksim, savu, savu nozīmi savā draudzē vai savā dzīvē. Rekolekcijas ir tā vieta un vide, kur cilvēki sastopās viens ar otru, kristieši, arī varētu teikt ne kristieši, kur ir iespēja vienam par otru aizlūgt, aizlūgt par savu draugu, par mācītāju, arī par Gregoras skolas vadību un par jebkuru cilvēku, par kuru vajadzētu aizlūgt un ļoti jauka sadraudzība. Šo rekolekciju tēma ir draudz un misija. Pastāsti, kas tevi īpaši uzrunāja? tas, ka mācītāji daudzas tādas it kā mums pierastas lietas, ka viņi iztulko un atklāja tā kā to visu būtību pamatu, ka, nu, piemēram, baznīca, tur mēs zinām, kas, kas ir, bet ka viņi dziļāk ieorbjās, ka to visu viņi izsāst daudz dziļāk. Mani pašu uzrunāja pirmkārt jau pats nosaukums, draugs un misija. Jo es nāku no Dublinas draudzes. Dublinas draugs ir izveidojusies tikai janvārī šogad. Un arī šis mācītājs Uģis Brooklyn, kas mums ir dots, viņš ir bezmazliet braucis kā misijā, un Lelbarī šo viņa braucienu uz īriju nosaukus par misiju. Tātad viņš ir misijas braucienā izveido draudz Dublinā, un šīs rekolekcijas ir kā liels pamats, kas mums tur notiek, kāpēc tur notiek un kam tur būtu jābūt. Principā bezmazliet katrs teikums, ko ir teicis kāds no mācītājiem, attiecas tieši uz mūsu draugu vai uz mūsu draugu izveidošanos. Šīs ir tiešām vislabākās rekolekcijas, ko es esmu apmeklējusi, un īpaši uzrunāja tieši, nu, svētais gars man uzrunāja tajā laikā, kad uh, mācītājs Ārtis runāja par, uh, par misionāriem, par, uh, par apustulisko aicinājumu, un man tieši tajā laikā es, nu, saņēmu tādu tiešām tādu tā kā apstiprinājumu, ka jā, tas ir, tas ir man domāts, un tas bija tāds īpaši prieka moments, līdz šim kaut kas tāds nebija bijis tiešām rekolekciju laikā. Jā, nepavēlti Gregors skola ir misionāra skola, un uh, mans mērķis uh, bija nākt šai skolā mācīties tieši konkrēti ar tādu domu būt uh, e, noderīgi misijas darbā. Dotajā mirklī neesmu nu, vēl izvēlējusies uh, to konkrēto vietu, tāpēc mācos šeit un ar Dieva palīdzību un lūkšanām vēlētos uzzināt to vietu, kurā es būtu visnoderīgāka šeit uz pasaules uz zemes. Kā rekolekcijās dzirdēto un runāto tu varētu praktiski pielietot savā dzīvē? Stāstot, piemēram, savā ģimenē vai kaut kur, nu, piemēram, kad es kādam kaut ko mācu vai sludinu vai kā, tad es, nu, man ir dziļāka izpratne un es varu iedrašināt caur to cilvēkus citus un varbūt tas viņam kaut ko dos nu, nes tālāk to visu, kas man ir, to dot tālāk, lai tas nu, izplatās. Un varbūt kādu dienu tas man nodarēs arī, kad es kalpošu un Dievs man izvedīs kaut kur konkrēti uzaicinot jaunus e, cilvēkus iesaistīties kristiešu dzīvē, draugus, rādus paziņas un, un, un baznīcas cilvēkus, kuri šobrīd vēl nav atsaukušies uz to aicinājumu piedalīties rekolekcijās, tad eh, vēl es vēlētos eh, reāli dzīvē pielietot to, kā palīdzēt cilvēkiem, censties arī citiem saviem draugiem un paziņām un līdzcilvēkiem aicināt palīdzēt viens otram un dzīvot mīlestībā, saticībā un cieņā un pievērsties Dievam, nevis laicīgai dzīvei un tam visam vaiprātam, kas mums notiek riņķi apkārt. Tālāk, ko es varētu patiešo izmantot mūsu draudzē. Pirmkārt, tas ir jauna pieredze, teiksim, kas man ir tuvāk te mūzika un slavēšana. Es pilnīgi iegūvu, teiksim, jaunas dziesmas, ko aizvest prom uz savu draudzi. Otkārt, arī garīgi, ko nozīmē vadīt draudzi un ko nozīmē redzēt, kas mūsu draudzē ir apustuļi, kas mūsu draudzē ir misionāri vai kāda mūsu draudzes katram loceklim ir nozīme, ko viņš var darīt mūsu draudzē. Tas ir tāds liels redzējums un liels iegūms gan man, ko es gribētu aizbraukt un izstāstīt citiem teiksim, vairāk saprast, kā, kā no pašiem pamatiem visu sākt un visu izveidot. Pilnīgi liekas, ka es visu varu aizvest. <laughs> Lūksim Dievu! Visvarenais, mīļais, dārgais debes Tēvs, mēs Tev slavējam un mēs Tev pateicamies par to visu, cik bagātīgi Tu savu žēlastības izlējas par Gregoru skolu. Mēs pateicamies jau vēl jau vairāk, kungs, ka tas nav tikai par šo skolu vien. Kungs, ka Tu tik bagātīgi ar savu žēlastību un ar savu aicinājumu esi apdāvinājis visu mūsu tautu. Mēs te pateicamies Dievs par šo misijas aicinājumu, ko tu esi devis mums sadzirdēt, un mēs tev pateicamies, Kungs, par šīm rekolekcijām, kas tikko bija, par visām tām lietām, kuras tu devi tajā laikā saprast. Mēs tevi lūdzam, Kungs, ka tu piepildi to redzējumu, ko tu pats devi. Mēs lūdzam, Kungs, ka vienā dienā mēs varam redzēt mūsu tautu kā misionāru tautu, kā tautu, kur tu esi aicinājis, lai tā būtu tavi misionāri visos kontinentos. Mēs te pateicamies par to redzējumu, ko tu devi. Mēs te pateicamies par tiem veidiem, kādus tu atklāji, lai mēs tajā ietu un virzītos uz priekšu. Un mēs tevi lūdzam, kungs, ka tu sargā un vadi un dod visu, kas nepieciešams, lai tas viss varētu notikt. Mēs tevi lūdzam, kungs, par mūsu mīļo brāli Mareku, par viņa jauno kalpošanu šajā skolā. Paldies, kungs, ka tu viņai esi devis šai skolai. Paldies, kungs, ka tu viņam esi devis šo skolu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lieto visu to, kā tu esi izkārtojis, visu šo situāciju, lai tas tev būtu par godu un visiem mums mirstīgiem par svētību, par iegūmu, un daudziem, kuriem jātiek būs glābtiem caur Latvijas misionāriem par glābšanu. Mēs to lūdzam Tev Jēzus Kristus varonēm. Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.